La manifestació de les persones és el més maco que es pot donar en una societat perquè significa que la gent tenim idees i coses a dir. És a dir, una societat viva amb ganes de fer coses, amb ganes de crear, i això és el que es donarà aquest cap de setmana, ja que la Trinitat Vella sortirà al carrer per celebrar, com cada any, la Castanyada. Una festa que, tot i els atacs rebuts pels americans a l'hora d'imposar el seu Halloween, s'ha mantingut ferma i ha volgut conservar una tradició tan nostra com és la castanyada. I és que aquest cap de setmana el que cal prevaldre és la manera de ser de la societat, any rere any, darrere d'una festa com la castanyada, on no hi faltaran castanyes, moniatos i els típics panellets. Això no fa més que mostrar com són els catalans i catalanes, que ens embarquem amb tot tipus de festa i que ho celebrem tot amb alguna cosa per menjar. Fet que també ens diferencia dels americans i el seu Halloween, mentre nosaltres sempre tenim algun postre a l'hora de celebrar les nostres festes, els americans utilitzen la vestimenta, l'ocultació, la disfressa per manifestar-se. I el fet que la societat catalana es manifesti d'una manera diferent diu molt de les persones i de la gent que forma aquest poble. Així que aquest cap de setmana mostrem-nos tal com som, que vinguin els panellets, les castanyes, els moniatos, la nostra manera de fer.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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de la Biblioteca del Bon Pastor, que ha estat premiada per incorporar un educador social. La Biblioteca Bon Pastor de Sant Andreu és l'única de la ciutat que compta amb una educadora social. Aquesta tasca ha permès ser una de les biblioteques catalanes amb el quart Premi Carme Romaní. Molt bé, doncs aquesta és una notícia que destacarem a dia d'avui. També anem a parlar de la Trinitat Vella. No podia faltar avui el nostre, la nostra ressenya, la nostra explicació sobre algunes de les informacions que fan referència al nostre barri, a la Trinitat Vella, i és que les noves connexions de la subestació de la Trinitat facilitaran lluitar contra les apagades. L'ombra de la superapagada del juliol de 2007, tot i ser allargada, ja es va difuminant la ciutat, després de 3 anys d'aplicar-se en la cirurgia de guerra per evitar que no es produís cap altre episodi semblant, comença ara un exercici diferent i de gran envergadura. Posar les bases de, per blindar els futurs creixements del nord de la ciutat contra les grans apagades, de correspondre el que ja, ja havia a preveure el futur un fet gairebé mai vist en aquesta ciutat, més acostum acostumada a tapar forats que a preparar demandes futures. Tota l'operació de la Sagrera, la més, eh, de, de més calat a la ciutat sobre terra verge des de la formació de l'Eixample i la futura àrea residencial de Balbona, més de 1.800 vivendes. Es beneficiaran de la reforma de la subestació de la Trinitat presentada en societat i que disposa, com a novedat més important, d'un gran nombre de connexions amb altres subestacions, fins a ser, quan es completi, el mapa elèctric me metropolità, cosa que garantirà un subministrament continuat. Molt bé, doncs aquesta és una de les notícies a tenir en compte. La nova subestació de la Trinitat originarà de principi de, originària del principi del segle passat disposa ara de nous equips tant de transport a càrrec de Red Elèctrica d'Espanya com de distribució, és a dir, Endesa. Uh, també hem de fer referència a una altra informació i és que aquest cap de setmana ens arriba una d'aquelles um, mostres de tardor doncs, que eh, ja són prou conegudes al, a, a, a tot el que és l'entorn de Sant Andreu. La moda de tardor sortirà al carrer amb una desfilada a la Rambla de Fabra i Puig. Eh, Barcelona Moda, al carrer, ha programat una desfilada de tardor a la Rambla Fabra i Puig. 8.000 persones van veure les desfilades de la temporada primavera-estiu 2010 de la Fundació Barcelona Comerç que són gratuïtes i obertes a tothom. Doncs precisament serà aquest dissabte a la Rambla de Fabra i Puig quan podran gaudir d'aquesta passarel·la de moda de tardor. Doncs, evidentment, un d'aquells temes, una d'aquelles mostres doncs, que, si voleu, en podreu gaudir i només acostant-vos a la Rambla de, de Sant Andreu. Ara eh, parlem de les millores al paviment al carrer de Sant Antoni Maria Claret us comuniquem que ja han començat les obres de millora del paviment de la, de la calçada del carrer Sant Antoni Maria Claret. És el tram comprès entre l'Avinguda Meridiana i el passeig de Maragall. Per aquest, aquest motiu, el proper 31 d'octubre, aquest tram de carrer es veurà afectat per un tall de trànsit. La raó és que es duren a terme les obres d'asfaltatge amb paviment sonoreductor. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ara anem a la última notícia amb la qual tancarem els nostres titulars i ens parla de la nau Ivanov, que obre un concurs públic per premiar els joves creadors. La nau Ivanov de la Sagrera obre un concurs públic per premiar els joves creadors. La beca Desperta pretén atreure projets teatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 30, 35 anys. Un jurat triarà la, la peça més prometedora i la Ivanov li, li cedirà un espai per assajar eh, dos mesos i també dues setmanes perquè pugui, pugui estrenar el treball. En el període d'exhibició i amb una campanya de promoció també coberta per a portada, es procurarà que els programadors que, que puguin estar interessats en aquesta obra la puguin veure. Tot i que encara és eh, prematur, un dels projectes és vincular a, a aquest treball amb el cartell off de la temporada alta. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Armando Fuentes per la teva col·laboració i ara nosaltres el que farem tot seguit és escoltar una mica de música, però no marxeu perquè si avui hem començat parlant de la castanyada, avui acabarem parlant també de la castanyada i serà doncs uns moments amb en Manuel Rodríguez que és precisament el responsable de la Comissió de Festes de la Trinitat Vella. Volem saber com es celebra la, la castanyada aquí als nostres barris. Per tant, ara escoltem una mica de música, deixem que el nostre convidat eh, s'acomodi i se senti aquí a, a, la, a la nostra taula i a tot seguit doncs, us parlem d'aquesta gran castanyada que la Trinitat Vella no es pot perdre. Fins ara. Avui dormiré ben poc Veig la lluna en el seu lloc i et tinc al meu costat i no sé si ets en Johnny, en Jim o en Jack veurem tu tota la nit fins que caigui sobre el llit demà no recordaré res de tot el que vaig fer tant em fa, t'ho dic ben clar Cause it's in Johnny, Jim and Jack. Un diari al matí em fa començar a patir. I mentre estic menjant, les notícies m'omplen el plat de sang. Vaig cap al supermercat Tremollava emprecintat Tan en fa t'ho dic ben clar Si ets un Johnny Jimon Jack Tan en fa t'ho dic ben clar Si ets un Johnny Jimon sol cop. D'un sol glob jo me l'acabo, me l'acabo d'un sol trago. Whisky, sola, whisky amb gel. No tinc fetge ni tinc fel per aguantar aquesta manca Viatja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs després d'aquesta petita pausa, després d'aquesta ràfaga musical, nosaltres que ja som una altra vegada aquí per explicar-vos algunes de les coses que podeu gaudir aquest cap de setmana i evidentment doncs, no podíem passar per alt, havíem de parlar necessàriament del que es la castañada popular que es dona aquest cap de setmana a la Trinitat Bella i per parlar-nos doncs, tenim a Manuel Rodríguez. Hola, muy buenos días, buen día. Hola, buenos días. Pues explícanos un poco, porque este año lo que estoy viendo aquí es que un cartel bastante amplio, ¿no? De actividades y de cosas a realizar para toda la familia. Pues sí, tenemos, tenemos la gran suerte de que vamos eh, a bautizar, e inaugurar unos gigantons que la verdad teníamos ganas desde hace años. Y la comisión de fiestas pues ha, puesto mucha cara en el asador para que esto tirara adelante. Y entonces lo queríamos haber hecho para la fiesta, pero no ha sido posible porque no lo dio tiempo al que lo está haciendo. Entonces hemos hablado mm. de que a ver si, a ver si podía ser para la castañada. Mm. Y efectivamente, para la Castañada va a ser mañana por la mañana, eh, por la mañana a las 10, empezaremos en la, en la plaza, aquí en la Trinidad, le plantarán los gigantes y es un secreto que nadie lo sabe quién, <laughs> quién los va a representar ni mucho menos. Ese es un secreto que serán quien, las mismas personas que, que los van a descubrir. Muy bien, o sea que sabremos quién lleva el, el gigante en el momento en que veamos a... No, es la, la, fotografía de la persona que, que, que es el Gigantón y la Gigantona. Son dos personas del barrio. Y hasta ese día y a ese momento, pues son ellos los. Hasta entonces no se sabrá quién, quién es el, que, el que lleva el Gigantón eh, y el Gigantón. Bueno, pues ahí será pues sobre las 10 de la mañana, pues ahí estará pues eh, una con los gigantes pues habrá una chocolatada. Ah, mira una chocolatada que <clears throat> las, lo prepararán las donas, que colaboran bastante con la comisión de fiestas. Es lo que decimos siempre aquí, ¿no? Que si no hay un postre o hay algo para comer, aquí no, no celebramos nada. <laughs> Bueno, siempre, siempre bueno, la, el chocolate aquí para los críos y para, y para la gente mayor, que no nos equivoquemos, porque decimos de los críos, pero la gente mayor también le gusta, ¿eh? También le gusta. Luego sobre las diez y media pues habrá una despertada de con los Correfox ah, y, los Trenifox. Entonces ahí estarán los cabezudos, estarán pues irán dos recorridos y se irán al centro cívico y de ahí ya directamente bajaremos a la plaza. Lo tenéis muy bien, muy bien montado, ¿no? A las once, esto es aproximadamente, claro, no se pueden a las 11 pues eh, será el bautizo de los llegantons que serán eh, los, mm, los, padrinos, serán los llegantes de Sant Andreu. Y esto estamos hablando de mañana. De mañana, de mañana. Todo esto es mañana, porque para el domingo ya, pues, eso ya no hay nada, ya se ha acabado, eh, mañana la castañada. Eso hemos dicho a las 11 y 30, ya digo, pues será una, también una cercavila y acabaremos en el, en el parque y allí en el Parque, de la Trinidad. Efectivamente, el Parque la Trinidad. Y allí, pues, eh, este, un par de jocs hará una pequeña una pequeña obra de teatro para los críos y para la gente mayor. Sí, porque estos del Parque de, par de también llevan todo el año haciendo actividades allí en el parque. Todo el verano y me parece que ya tenían que haberlo eh, acabado, pero eh, han esperado a este, este fin de semana para hacer la castañada y entonces lo harán allá. Luego habrá un, un pequeño allí de butifarra y todo eso para la gente que, que viene de fuera y todo eso. Ah. Luego a las aproximadamente a las cinco y media en la plaza pues será castañada las castañas con sus moniatos. Para los niños, ¿no? No no, y para los niños, para los mayores. <laughs> estar con su moscatel, la, Comisión de Fiestas y, uh y Cultural, pues los invita a que pase todo el mundo a, probar las castañas, los moniatos y el, y el moscatel. como pues, cada año. Pues toda esta mm, gente que nos escucha ahora, mismo, que se preparen a, <laughs> mañana a las cinco y media para ir aquí al, Par de la Trinidad. Ya... Sí, a la, plaza, en la, mesa como de costumbre. como de costumbre. Y ya pues luego a las, ocho a las y media aproximadamente pues harán los correfox, pues tirarán unos petardos ya de, de fin de la castañada y fin del bautizo y fin de la fiesta. Ah, mira. Eso es todo para de mañana. Muy bien. Pues yo creo que mañana tenemos que estar todos preparados porque se nos presenta una jornada bastante intensa en cuanto a actividades, ¿no? es muy completa, muy completa que para nosotros que ya somos mayores, desde las 8 de la mañana hasta más o menos las 8 o las 10 de la noche que no llegamos a casa, pues... Pero lo hacemos con gusto y lo hacemos con ganas y lo hacemos para que la gente del barrio disfrute. es, nuestro, es nuestro deber y nuestro interés de que la mm. gente disfrute. Aunque nosotros llevamos al trabajo, pero por lo menos la gente que de nuestro barrio que tenga una salida, un día bueno y es lo que, es lo que pretendemos. Lo importante es que la gente, las entidades colaboren para que esto pues llegue a ser un gran espectáculo para mañana, Hombre, la verdad, pues está, si no fuera por las entidades que colaboran nosotros como mm. comisión de fiestas, se podría llevar, pero es mm. mucho trabajo para que somos 10 o 12 personas, mm. eh, somos gente eh, ya mayor ah. y el, el que no, si trabaja alguno pues ya es Mm. Y eso es complicado, es complicado para, mm. para una entidad solo. Pero colabora, nos, viene la Asociación de Vecinos, los Grupo de Donas, el Centro Cívico, tenemos el, tren Cultural, que somos cuatro entidades allá, entonces pues eh, todos colaboran y claro. pues está incluido también. Entonces ahí nosotros pues gracias a toda esta gente, pues eh, podemos tirar para adelante y también voy a decir una cosa, que todo esto lo... Tenemos un chaval joven que tiene unos 18 años, que se llama Rubén, y ese mm, se implica en casi todo, por no decir en todo, y es el que ha llevado esto todo para adelante. Con 18 años se ha implicado mucho y él es el que ha llevado el soporte de todo esto porque a veces la comisión de fiestas no da para tanto, entonces cuanto más personas mm, colaboren, pues mejor saldrá la fiesta. ¿no? ¿no? este chaval, este chaval es de, eh, tenemos el honor y la suerte de tener un chaval de 18 años en la, en la comisión de fiestas y que se implique como se implica en, casi todo. ¿eh? Eso es una, ya digo, tenemos una gran suerte de tenerlo. Pues sí, porque si la gente joven ahora no coge el relevo y se pone a, trabajar también para, las fiestas, pues evidentemente habrá un momento en que no, se podrá llegar a más. ¿no? Es, complicado. Estamos eh, haciendo de cada fiesta que hacemos, de a veces implicamos gente joven, pero mm. yo ya tengo ya 69 años. Mm, mm. Hay de, de, de 80 y claro, pues esta gente como yo y esta señora, pues necesitamos ya un relevo, mm. aunque estemos ahí en la sombra, que, que estemos eh, mm, colaborando, ayudando, a lo que sea, pero ya la, comisión de fiestas debería de, salir a gente joven que tenga otras ideas que tenemos mm. nosotros. Sí, porque vosotros esto del Halloween que antes decíamos, de lo de las disfraces, no no entra este año. No, nosotros no. Nosotros ahí me parece que lo hacían también en el centro cívico. Chavales del centro cívico, junto con gente también de Trinidad Cultural, lo hacían todo este año. No sé si lo harán o no lo harán, no lo sé. Eso está ahí en el aire. No, lo importante es que celebremos lo, que es nuestro, ¿no? La, castañada, los panayets, los moniatos, todo esto. Hay que mostrarlo a, la, gente, pues que vean que se organizan actos muy importantes relacionados con esto, ¿no? La, gran castañada popular que decimos. Y esta tradición, esta tradición no se puede perder. No mm. se puede perder. Mm. Por lo menos la Comisión de Fiesta no lo va a permitir que se pierda, eso está clarísimo pero también forma parte un poco de, la sociedad, ¿no? Del pueblo. Muy bien, pues si podemos ah, decir algo más al respecto de la castañada que se, celebra. Mm, bueno, yo lo único que me queda decir es que la gente disfrute y que venga a la plaza y que disfrute de las castañas, de los moniatos y de la Mm, que, es totalmente gratuito. Ahí no se cobra absolutamente nada. Así que es para que la gente, la gente del barrio disfrute. Y hacer también una llamada desde aquí pues para que la gente joven que también se implique en estos actos y que pueda mm, durar muchos muchos años más todo esto. Esto es una esta es una pelea nuestra de cada día que la gente joven se vaya implicando y que se y que esto que no se pierda. que, que, tiremos para adelante y que traigan ideas nuevas que ya las nuestras, ya la, la, cabeza nos da para más y la gente mm. joven pues siempre tiene ahí mm, ideas que nosotros agradecemos, que venga vengan y que lo digan. Porque tú, Manuel Rodríguez, ¿cuánto tiempo llevas implicado en esto de la comisión de festas? Pues, eh, si no me falla la memoria, me parece que son 12 o 13 años. de un día, de tras día y pues claro. Eso porque te gusta, porque si no, no se podría eh, hacer. Efectivamente, lo hago porque me gusta, lo hago porque tengo unos compañeros maravillosos, porque aparte de que seamos una comisión de fiestas, mm, tenemos nuestras diferencias, se acaba de allí, se acabó todo, y somos una familia. Pero la verdad, porque estoy muy, muy a gusto ahí, y por eso estoy, si no, no hubiera estado, eso lo digo de claro. ¿eh? Pues esperemos que mañana sea un día grande para toda la gente de la Trinidad Bella y que nos lo que nos lo pasemos bien, ¿no? <laughs> Eso lo Gracias a, vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos a, esta entrevista. Muchas gracias. Pues nos vemos en otra ocasión. Ah, en el momento, ah, la próxima la próxima acto. La próxima acto ya tenemos el Papá Noel y la cabalgata de Reyes, que están aquí a la vuelta de la esquina. Y por lo que sé también hay algo preparado para el carnaval. Ya, estamos preparados. Se empieza a mover cosas. Ya estamos preparados también el carnaval. Entonces esto ya va a ser un continuo de... Una cosa tras otra. <laughs> Efectivamente. y luego ya tenemos también, prácticamente ya estamos hablando ya de la fiesta. Entonces, una, una va con otra. Muy bien. Pues muchas gracias y como siempre, pues eh, por eso, muy agradecidos de que hayas venido aquí a la radio. Gracias a vosotros por invitarnos. Pues nosotros ahora, al que hacemos una patita pausa, escucharemos una mica de música, pero no marxeu perquè tot seguit parlarem de la, de la grip. Serà amb els nostres companys del CAP de Via Barsino. Fins, a, eh, fins d'aquí uns moments, ara fem, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Mm -hmm. no de la sort. Anàtem, anava molt a poc a poc. Sempre que passava per la bretona em recordava que havia de ser fort però potser que el dia un dia comptes quan tant m'avorria tu eres al davant on jo estava tocant al fons com una tempesta va passar potser la lluna va donar un cop de mà del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs avui és dijous i qui ens acompanya ara en aquests moments als estudis de Radio Trinitat Vella és la Conxita Mañaner del Cap Via Barcino. Molt bon dia. Bon dia. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i avui ens vols presentar a un estudiant de sisè de Medicina que es diu Toni Escobar. Doncs com, com està portant les pràctiques a, aquí al Cap Via Llavarsino? Doncs molt bé, seria un luxe que ara quan acabés fes, la, eh, traies el mir de metge de família i volgués venir a treballar amb nosaltres, a fer la residència. Ah, veus? O doncs- sigui que ja sap que allà té un lloc. <laughs> El Toni què diu? Estaries bé de, de venir sí, aquí? Sí, estaria molt còmode. Mm -hmm. Molt bon equip i molt bona gent. Veus? <laughs> <laughs> doncs avui ens parla el Toni Escobar, que com hem dit és estudiant de sisè de Medicina, ens parlarà del tema de, de la grip. Sí. Doncs si ens vols explicar això, aquest tema, doncs a què, fa, què és el que podem dir al respecte. Doncs bé, eh, sí, primer de tot dir bon dia i, uh mhm. -huh. bueno, per parlar de la grip, el, el primer que podríem fer és respondre a la pregunta de què és la grip. Uh mhm. -huh. Bé, com molta gent ja haurà sentit, la grip està produïda per un ésser viu microscòpic amb capacitat infecciosa, el que tots coneixem com virus. Uh mhm. -huh. Aquest virus és la principal causa de les infeccions respiratòries agudes. La malaltia a la que dona lloc és altament contagiosa, capaç de produir epidèmies cada any i ocasionalment pandèmies. Les epidèmies serien el que succeeix cada any, els episodis que uh -huh. la gent que va a l'hospital i tot això. Això que les... comencen a tossir i es troben malament i els encostipats també. Sí, els episodis de cada any. I les pandèmies seria el que va passar amb la famosa gripada l'any passat, ah. uh -huh. que passa cada cert temps, cada un cicle de... Bueno, uh -huh. cada un cert anys passa. Bueno, els virus pertanyen a la família, a la família dels ortomixovirus, Dins d'aquesta família trobem tres gèneres, el virus influenza A, el B i el C. Uh mhm. -huh. Els virus del gènere A i B són els que provoquen les epidèmies de malalties respiratòries gairebé tots els hiverns, mentre que el C dona lloc a les infeccions lleus o inclús asimptomàtiques, sense cap repercussió important a nivell sanitari. Uh mhm. -huh. Aquests virus poden afectar tots els grups d'edat i tota la població és susceptible de patir la malaltia. Mm. En l'època d'epidèmia, que serien els mesos de, de, de l'any més freds, com, que anirien des del novembre fins al febrer, que són mesos on es produeixen canvis bruscs de la temperatura, resulta un motiu de consulta molt freqüent als centres d'atenció primària com ara el CAP de Via Barsino, uh -huh. que mm-hmm. tenim aquí al barri. Sort que tenim el CAP Via Barsino aquí al costat perquè ens pot ajudar doncs, a vegades a a treure'ns algun refredat o, o alguna molèstia de sobre i, i hem d'anar sempre a acudir als, als nostres metges doncs, que ens puguin solucionar doncs, algun, algun tipus de refredat o alguna malaltia que, que, ens, que tinguem. Exacte. Però bueno, encara que ja s'estigui vacunat del virus de la grip, en anys anteriors aquest virus el que passa és que fa constants mutacions Mm. amb la que s'aconsegueix eludir el sistema immunitari de l'individu, és a dir, les defenses de l'individu. Mm. Per això cada any es fa necessari canviar la vacuna. O sigui, que quan baixen les defenses de, de les persones, llavors és el moment de vacunar-nos. Sí, bueno, més aviat seria que, com el virus canvia cada any, tenim mm. unes defenses específiques per a un virus d'aquell any, però com cada any canvia, Clar. ens hem de vacunar cada any per estar preparats. Mm -hmm. Més que res això, perquè I això... el virus és, es salta les barreres. Mm -hmm. I això quines edats... Um, on, on ens pot afectar a totes les edats? Oh, no, el virus de la grip pot afectar tot a, a totes les edats i a tota la població, però hem de tenir en compte que n'hi ha, com ara, ara explicaré, que n'hi ha uh -huh. poblacions de risc que han de tenir més a cura i són les que s'han de vacunar. Però en principi el virus no afecta a, a tota la població. Uh -huh. Bueno, i així a grans trets, el virus de la grip dona lloc a un quadre que anomenem autolimitat. Què volem dir amb això? Quan a medicina es parla de malalties autolimitades, no volem dir una altra cosa que, en termes generals, la malaltia sense tractament cura sola. Uh mhm. -huh. Però bé, tot i que la gran majoria dels casos la malaltia és, com hem dit abans, autolimitada, és a dir, que es mm, cura sola, no hem de passar per alt, com hem dit abans, que aquest virus també té capacitat de complicar-se en altres pacients. Uh mhm. -huh. En termes generals, podríem dir que l'evolució de la infecció del virus de la grip produeix una sèrie bueno, té una sèrie de condicionants, que serien, en primer lloc, i el més important, l'edat, les edats extremes de la vida, és a dir, nens mm. molt petits o bé gent molt gran, són més susceptibles a la infecció uh -huh. i mm-hmm. aquesta dura més en ells. Després, el que hem comentat abans, la immunització prèvia, que és estar vacunat. Um, a l'estar vacunat es té una protecció enfront de la grip d'aproximadament un any, des d'aquest vacunes fins l'any següent que t'has de tornar a vacunar. Uh mm-hmm. -huh. Aquesta protegeix en un alt percentatge de patir infecció i en cas de patir-la, els símptomes són més lleus. Molt bé. Després, un altre condicionant seria les característiques del virus, però aquí ja entraria en biologia i és una mica complicat. Mm. I un altre que insistim molt també en els CAPs i en l'hospital és el tabac. Tota, totes les alteracions que produeix el fum del tabac mm -hmm. afecten els pulmons i, per tant, a, a faciliten la infecció. O sigui que aquella gent que, que fumi trigarà més a, ser, a recuperar-se d'una grip, no? Sí, i a més tindrà més facilitat per tenir-la també. Mm -hmm. Després, per últim, les malalties cròniques. Mm. Això es deu, parla molt en general, que el sistema immunitari a les persones que les pateixen no té prou forces per fer-hi front. Okay. Ah. I per tant, tindrien més facilitat per adquirir la infecció, i aquesta serà més greu. Molt bé. I llavors, de quina manera podem tractar la, la grip en el moment en què se'ns dona? Bé, la grip, eh, bàsicament, la grip el que hem de fer és donar antitèrmics, que, uh mm-hmm. -huh. bueno, que són el que coneixem tots com paracetamol, eferelgan, uh mm-hmm. -huh. i sobretot molt important hidratar-se, va beure molta aigua, no s'ha de fer mm-hmm. res més. Uh -huh i vaja, i ara ho explicaré més endavant. I això, però... que, això que diuen de que el, si, bevem, si bevem aigua freda ens afecta més, a... això... Bueno, l'aigua freda, aviam, és, quan estàs malalt i estàs així amb constipat és millor veure aigua de, de temperatura ambient perquè la freda pot facilitar també que, que a més tinguis mal de coll o altres mm. que es fa més pesat de portar millor que quan es té un quadre així infecciós és veure aigua de, de temperatura ambient. Perquè això no, no afecta, diguem, d'una manera espacial a, a la grip, a, no, a no, No, no. Uh mm-hmm. -huh. bueno, un altre punt que també m'agradaria parlar, que potser uh mm-hmm. -huh. interessa als oients, és com sí. es transmet el virus. Uh mm-hmm. -huh. El virus de la grip es transmet a persona a persona, com tots ja sabem. El mecanisme principal es produeix a partir de gotes petites, minúscules, que no es veiem, que s'eliminen al parlar, al tossir o a l'estornudar. Uh mhm. -huh. Altres mecanismes més importants serien eh, un contacte molt directe amb les persones, petons i coses d'aquestes, o bé amb els nens, que és molt típic, eh, a través d'objectes, o és a dir, joguines, com està un té la grip, la toca... Mm li dona, bueno, l'omplen de baves, li dona l'altra i es passa. Ja està. Després, mm. una altra menys important seria a través dels aerosols, és a dir, a través de, de l'aire, però això tindria més importància en llocs mal ventilats, mm -hmm. que mhm. bàsicament aquest mecanisme no... O sigui, no. pel, que, pel que em dius, eh, la gent, o sigui, els nens petits tenen més... Eh, més d'agafar la grip, no? Tenen sí, més... són els, els nens petits tenen, -hmm. La gran majoria d'infeccions tenen nen petit, però per, per, per aquesta raó, perquè es toquen, es peguen, sí. estan més en contacte entre ells, mm -hmm. i no són tan conscients que han de tenir més mesures, diguem, higièniques, que després la Conxita en parlarà. Són més propensos, sí. diguem. Mm -hmm. Després, bueno, un cop aquestes gotes que hem dit abans arriben al, a la boca o al mhm. nas, el virus pot arribar a les vies aèries i s'adhereix a les mucoses de la tràquea, els bronquis i els bronquíols. Un cop aquí, penetra una cèl·lula, aquí el virus es replica, i un cop s'ha replicat, entra altres cèl·lules, i així i ah. és el que explica la, la, la clínica aquesta respiratòria que té. Uh -huh. La transmissió pot tenir lloc des d'un dia abans fins a 5 dies abans de que apareixin els símptomes. Uh -huh. I, aviam, un dels temes importants que és quins són els símptomes que dona la grip. Uh -huh. Doncs bé, els 1 o 5 dies després del contacte amb el virus de la grip, de forma brusca, apareixen el que a medicina anomenem símptomes sistèmics, que és bàsicament quan el virus penetra el, el nostre organisme, entra a la sang -huh. Mm. i donarà lloc a febre elevada, d'uns 39-40 graus, calfreds, mal de cap, un dolor muscular intens, molt, serà com tenir mm, cruiximents, uh mm-hmm. -huh. però molt intens, molt intens. És molt característic, segur que la gent que, que ho ha passat s'estan recordant també. Sí i afectació important de l'estat general. Estàs molt xafat i sense ganes de fer gaires coses. La durada aquest, del que hem anomenat abans quadre sistèmic sol ser uns 3-4 dies. Que cal destacar que no sempre apareixen tots els símptomes junts. Eh, el més freqüent és tenir febre elevada i calfreds, però cadascú pot tenir més o menys. Després d'aquest quadre sistèmic apareixeria el que diem quadres respiratoris, que consistiria en tos seca, sense moc, mal de coll i sensació d'obstrucció nasal. -huh. Aquests símptomes respiratoris duren més que els sistèmics. Són, solen durar d'uns 7 a 8 dies. Uh -huh. I altres consideracions que, especials que hem de tenir en compte en quant a la clínica que pot donar el, el virus de la grip serien um, que pot ser el quadre, que és, normalment la gran majoria dels casos és um, respiratori, però pot ser un quadre clínic um, digestiu. És a dir, que la persona infectada pel virus de la grip presenti nàusees o vòmits. Uh -huh és poc freqüent, però bueno, cal tenir-ho en compte, que en aquestes èpoques pot passar. Que podria ser que es donés el cas. No? Sí, és molt poc freqüent, però pot ser. Uh mhm. -huh. I clínica en nens i lactants, hem de tenir en compte que en ells és més freqüent la malaltia, com ja t'he comentat abans, uh mhm. -huh. presenten febre molt alta i els ganglis del coll estan inflamats uh -huh. i mhm. fan mal al tocar-los. Presenten tàrgia, bueno, que això es parla a medicina, però tàrgia seria que estarien més adormits. Uh -huh i a vegades es pot associar amb laringitis o traqueobronquitis, però vaja, això no té gaire més importància. Els, ad els, ad els adults d'edat avançada presenten febre, però no és tan elevada com els nens o els adults. Seria 37 i mig, 38, Bé. aproximadament. El que és bastant típic en aquest grup d'edat, d'edat avançada, és l'alteració al nivell de consciència. Veurem que les persones grans estan més despistades o bé més dormides. Uh mhm. -huh i vaja, els signes d'alarma que ens han de portar al cap, perquè recordem que la grip és un procés que, com hem dit abans, és autolimitat i que pot curar sol i no cal anar sempre al, al, al cap, en aquest cas. Uh -huh. I mhm. quins són els signes d'alarma als que hem d'estar atents i als quals hem d'acudir al, al nostre centre de salut? Exacte, que és el que ens pot donar a nosaltres doncs, que tinguem una grip, no? O sigui, que ens donem compte de que tenim... No, els signes d'alarma serien... O sigui, ja sabent que tens una grip, uh mhm. -huh. quins signes a tu mm, t'han de fer decidir d'anar al metge. Val. Perquè per una grip no cal anar al metge. Exacte. Però mhm. el, el, el, uh, vaja, el, la clínica que ens pot fer que, que cal anar al metge seria espectoració d'aspecte purulent. Eh, és a dir, eh, de color groc, verd, uh mhm. -huh. i dolor toràcic, sobretot en pacients amb malaltia pulmonar crònica. Després, eh, dificultat per respirar o inflamació en les cames en persones que tinguin malalties cardíaques, uh mhm. -huh. convulsions, disminució del nivell de consciència, formigueig a les mans o pèrdua de sensibilitat, és a dir, una sensació com de tenir les mans un tacte de suro o tenir menys sensibilitat de la normal, uh hmm. -huh. notem menys les coses, dificultat important per poder passar, uh hmm. -huh. dolor intens a les oïdes, i davant de qualsevol empitjorament de la situació habitual en pacients amb malalties de risc. Bé. Eh, I les complicacions que pot arribar a donar la grip eh, serien bàsicament eh, respiratòries. Entre elles podem destacar la, la bronquitis, uh -huh. la, la pneumonia vírica, produïda pel mateix virus, també podríem tenir una, una pneumonia bacteriana secundària a l'afectació que produeix el virus. Uh -huh. És a dir, que el virus deixa les defenses pulmonars dèbils i es pot arribar a produir una infecció bacteriana. Uh mhm. -huh. I també empitjorament de les malalties pulmonars cròniques. Menys habituals, però poden aparèixer, seria la inflamació de la capa que recobreix el cor, que és el que anomenem pericarditis, o la inflamació del múscul cardíac, que seria la miocarditis. Afectació al sistema nerviós, com ara meningitis, infecció d'oïda i convulsions febrils. Perquè això hi ha algun temps, alguna temporada que puguis dir doncs aquest, aquest període de temps millor anar en compte amb, el, amb els virus, no? De, de, el virus de la grip en si, bueno, comença aproximadament des del novembre fins mm. al febrer. Els mesos freds, que és quan normalment hi ha canvis bruscs de temperatura, estem per exemple a la nostra casa que estem calents i sortim mm. a fora i són canvis bruscs de temperatura, mm. que és quan el virus afecta. I s'ha vist que el virus mm, persisteix més en ambients freds. Mm. Eh, de totes maneres, les complicacions que, que he dit uh, són molt poc freqüents, eh? però molt poc freqüents, i mm. solen aparèixer en pacients amb malalties greus. Mm. I abans de que passi tot això, que la gent no s'espanti, perquè abans apareixeran, com hem dit abans, els signes, els signes d'alarma, que són el, el, el treure mocs de color groc i els signes de fallo cardíac, el formigueig, tot el que hem parlat abans. Mm -hmm. O mm-hmm. sigui que és a tall d'explicació que pot arribar a passar. D'acord. Jo voldria dir en, aquí que la millor prevenció per no tenir la grip és la vacunació i que encara estem tot el mes de novembre uh mhm. -huh. eh, amb l'oportunitat de poder-se vacunar, que és molt còmode, que tenim unes agendes per poder-se programar, que no hi ha llista d'espera, o sigui que d'un dia per l'altre es poden vacunar i llavors jo li volia dir al Toni que ens expliqués, o sigui, a veure, quan les infermeres oferim la vacuna, moltes vegades ens diuen als nostres clients, no, no, si jo no en refredo. Mm. Uh, a mi m'agradaria, Toni, que si expliquessis quina és la diferència entre el refredat comú i la grip i si mm, d'alguna manera el no refredar-te vol dir té la garantia de que la gent no agafarà la grip. Exacte, sí. Bueno, intentaré explicar d'una manera així que s'entengui bé i uh mhm. -huh. espero que quedi bastant clar que hi ha diferència entre estar refredat i tenir la grip. Uh mhm. -huh. En primer lloc, eh, l'aparició de la malaltia en la grip és molt brusca. O sigui, el dia uh mhm. -huh. abans podem estar perfectament treballant i el dia següent ens despertem amb mal de cap, febre, -huh. sense ganes de fer res, dolor muscular, etc. És bastant característic això. Mentre que el refredat comença amb una tos, Uh mm, -huh. Dura setmanes, comença amb mocs, és molt lent. Després la febre, la grip, és molt alta, són uns 39-40 graus. Mentre que el, el refredat és baixa o no en té. Baixa mm. volem dir d'un 37 i mig, 39, més o mm. menys. L'esgotament a la grip és molt important, és, és bastant característic. Estàs molt aixafat, no tens ganes de fer res, mentre que refredat pots, pots treballar i pots fer coses al dia a dia sense, et, està allà però vaja, et deixa fer bastantes coses. Uh mhm. -huh. La tos, a la grip, com hem dit abans, és seca, mentre que al refredat la tos mm, arranca smogs. Uh mhm. -huh. El coll fa mal a la grip, sobretot, el refredat no fa mal. El cap, eh, ens poden molestar els dos, al cap, això depèn de la persona, però normalment sol fer mal al cap a la grip. Mm. Però encara això, això no té molta importància. Després la gana, és molt important això, disminueix amb la grip, degut uh mm. -huh. també a la, a la, a l'esgotament que hem comentat abans. I els músculs, clar, com hem dit dos o tres cops, també és molt característic que facin mal els músculs. Cadascú li... No sempre ha de, fer, ha de fer mal tots els músculs, pot fer mal als músculs de la cara, el del cos, les, les articulacions, uh -huh. etc. I que el freds la grip en té, mentre que el refredat no. Molt bé. I si no et refredes, igualment pots agafar la grip. Sí, sí, t'has de mhm. vacunar no igualment. Sí, sí, -huh. Ah. no té res a veure. Uh mhm. -huh sigui, I... tu pots, pots tenir la grip sense estar refredat. Exacte. Exacte. O sigui, el que, ningú, el que algú no es refredi mai no és garantia de que no agafi la grip. Mm. Exacte. Són dues coses diferents. Sí, perquè a vegades cal tenir-ho en compte perquè la gent que agafa algun refredat ja diu oh, és que tinc... tinc... Bueno, puc, puc tenir la grip, no. No, no. veure una cosa o, o que et diuen, em vacuno i eh, llavors em, em constipo. Pues a lo millor és una defensa que fa el cos per crear més, o sigui, mm. més força contra el virus de la, de la grip. O sigui, si dona això, doncs és que no passa res. Uh mm-hmm. -huh. mm. Doncs ens està acabant el temps. Bueno, bueno mm. doncs... Puc, si vols explico una mica les vacunacions i, i ja està, llestos. Uh mm-hmm. -huh. Perquè, mira, aquest any la, la, la vacuna a la grip conté el famós, el famós AQN1, que és la uh mm. -huh. grip passada, sí l'H3N2, que és el que hi ha cada any, i el virus influenza B, que també és el que hi ha cada any. A ah, la QN1 és el que dèiem abans de la, la grip A, no? Sí, la grip A, la gri, o la grip porcina, mm -hmm. aquesta que es coneix. Um, les precaucions o contraindicacions per, de la vacunació de la grip? Bueno, les reaccions locals o sistèmiques lleus són bastant freqüents, és a dir, que punxen, que estigui al lloc on t'han punxat, que estigui calent, uh -huh. o bé que mm-hmm. in, inclús el dia següent et, et trobis una mica malament, és totalment normal, no passa res, són les defenses del cos que estan actuant. Uh mm-hmm. -huh. I la vacunació està contraindicada, això, això és molt important, a, en els casos d'al·lèrgia a l'ou. Uh mm-hmm. -huh. I bé, el tipus de vacuna és un virus inactivat, el número de dosis és una, és subcutània, i el, el record és anual, mentre que persones immunoprimides és, mm, a les 4 setmanes és una altra dosi. I les contraindicacions, com hem dit abans, hipersensibilitat a dosis anteriors, és a dir, que hagin tingut reaccions importants en, en, en, alt, en, altres, en altres vacunacions o hipersensibilitat severa a l'ou. Uh mhm. -huh. I ja està, amb això acabo, per dir la, els grups de risc de la, que s'haurien de vacunar -huh. que seria recomanable que es vacunessin. Serien els majors de 60 anys, els infants i adolescents amb indicació prèvia de pediàtrica, uh -huh. immunodeprimits, és a dir, transplantats, que tinguin el sida, etc, diabètics, pacients amb malalties greus, especialment respiratòries, com enfisema bronquitis o cardíaca, com infart de miocardi, valvulopaties, insuficiència, etc, obesitat mòrbida, embarassades del tercer trimestre que, eh, bueno, que estiguin al tercer trimestre durant l'època de la grip i gent gran que estigui als geriàtrics o centres de dia. Molt bé. I ja està. Doncs agrair-vos. A ah, Conxita Mañana té alguna cosa més a afegir? Sí, només a nivell preventiu que sobretot correnteu sempre les mans, que si teniu que tossir protegiu mm. el nas i la boca amb mocadors de paper, perquè és la mm-hmm. manera d'evitar el contagi, i bueno, ja sé que anem sobre el temps, només dius una cosa molt important, tal com ens ha dit el Toni, el tabac, a part, és un tema que també va mm. malament per la grip. Per tant, nosaltres dius que tenim l'oportunitat d'ajudar-vos a les persones que vulguin deixar de fumar. Tenim una consulta de tabac us adreceu al vostre metge i la vostra infermera i felicitats si feu aquest pas i us podem ajudar. I si no, penseu que teniu aquesta oportunitat quan ho decidiu. Doncs sí, doncs que aquella gent que vulgui deixar de fumar doncs, també pot acostar-se al cap bar, si no, que li facilitaran doncs, tot el que es pugui facilitar per tal de poder deixar aquest hàbit, no? D'acord, doncs Toni Escobar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa i també a la Conchita Mañaner, moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. I ja parlarem en una altra ocasió de més temes de salut per tal doncs, que els nostres oients estiguin ben informats. Gràcies. Vinga. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Escolta'ns amb els 5 sentits. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Sintonitzes amb el sol. A mi no sé si tu vas anar una i ets d'aquí Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.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 Doncs avui, de 6 a 8 de la tarda, al, a la Biblioteca, del, a la biblioteca Garci Lasso hi haurà el taller d'iniciació a internet, internet infantil d'una sola sessió. L'entrada és gratuïta. I també tenim altres activitats per, per, per comentar, a part d'aquesta del Centre Garci Lasso. També... Lletra, lletra petita, el racó dels pares. Primer, primeres passes. Eh, compte taller, Vols que t'expliqui un llibre a la Biblioteca de Bon Pastor? Doncs ja sabeu que la Biblioteca del Bon Pastor es troba al carrer Estadella número 62 i que avui a dos quarts de sis de la tarda us ofereix aquest cicle. El Vols que t'expliqui un llibre, una explicació d'una bona tria de llibres en què es convida als infants a que vinguin en companyia del seu peluig per una mainada de 6 mesos a 3 anys, l'entrada gratuïta. Tots Sants 2010, altar de morts de l'escola Octavi Pas. Doncs l'escola Octavio Paz al carrer Mallorca número 657 us ofereix demà, divendres, de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre, dins les activitats de Tots Sants, doncs una parada de rics tamales, atole i d'altres antojitos mexicans i acompanyarà també el grup Mariachi a L'entrada és gratuïta. Tots Sants 2010, nit de Halloween, al centre cívic de Bon Pastor. Doncs amb aquesta activitat, amb la de la nit de Halloween al Centre Cívic del Bon Pastor, nosaltres que ens quedarem aquí en aquest programa. Això serà demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic del Bon Pastor de la plaça Robert Gerard número 3, l'entrada gratuïta. Nosaltres que ja marxem ja no tenim temps per res més. Això sí, dir-vos que demà no hi serem, eh, cada setmana tampoc. Per tant, ens retrobem el dimarts, quan passi aquest, eh, aquest dia de tots sants. Doncs eh, llavors que passeu una molt bona tarda.